Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ոգեկոճման արարողություններ նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում նահատակված հերոսներին։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում լրացավ 2020 թվականի աշնանային պատերազմի երկրորդ տարելիցը։ Մեր անդրադարձը։ Խաչքար ու շախտուրի բացում նվիրված Արցախյան 3 պատերազմում նահատակված տղաների հիշատակին։ Ֆուտբոլի բանակային առաջնություն պաշտպանության բանակի զորամասերը ներկայացնող հավաքական թիմերի մասնակցությամբ։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Ռուսական կայսրության եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության գեներալը Պավել Մելիքշանազարյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Ոգեկոճման արարողություններ Սեպտեմբերի 27-ը Արցախի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերում եւ զորամասերում առանձնացել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում նահատակված հերոսներին նվիրված ողջակոչման արարողություններով, որոնց մասնակցել են նաեւ Պաշտպանության բանակի զինվորականները։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականները Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի, զորվածների հարազատների եւ մարտական ընկերների հետ միասին նախ ծայրերեն խոնարել ազատամարտիկների պուրակում 2020 թվականի աշնանային պատերազմում զոհվածների հիշատակին տեղադրված հուշապատի արչև, որից հետո մասնակցել Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցուց դեպի հուշահամալիր մեկնարկած անմահների գունդ խորագրի ներքո անցկացված խորհրդանշական խաչերթին։ Ժամը 11:00-ին Արցախի հանրապետության ամբողջ տարածքում հայտարարվել է լռության րոպե։ Այնուհետև Ստեփանակերտի հուշահամալիրում տեղի է ունեցել Արցախյան երրորդ պատերազմի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանի ոցման ու բացման արարողություն։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի կողմից կատարվել է լուսո խորանի օրնության կարգ։ Մատուցվել հոգեհանգստյան պատարակ, հնչեցվել է նորվա խորհրդին համահունջ ելույթներ։ Լսենք որթե կորույս հայրեր Արմեն Ասրյանին եւ Միքայել Հաջյանին։ Հազարավոր հայրենիներ նահատակվեցին հանուն Արցախի գոյության, հանուն հայության գոյության։ Այսօր մենք չպետք է համարենք սկո օր։ Այսօր մենք պետք է համարենք հանուն մեր նահատակված հերոսամարտիկների համախմբման ու վերարժվորման օր։ Այսօր մեր զավակների համար հպարտության զգացման եւ մեր գաղափարների, մեր կենսակերպի վերարժևորման օրը։ Մեր պատկերացումներում մեր աչքերի առաջ մշտապես հառնած են մեր զավակները։ Արցախյան պատերազմներում գորուսյալ թե պատերազմից ողջ վերադարձած բոլոր տաները, ովքեր մի կողմ թողնելով կենցաղ կյանք, սեր, ընտանիք, իզեն են ելել ի պաշտպանություն հող հայրենիի եւ ովքեր հերոսաբար մարտնչելով կամ նահատակվել են դիրքերում, թիզ անգամ չնահանջելով կամ վերադարձել են ողջ առողջ տուն իրենց ընտանիքները։ Այնուհետև ներկաները նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ հարգանքի турք է մատուցել հանուն հայրենիքի ամենաթանկը զոհաբերած հերոսների շիրիմներին։ 44-օրյա պատերազմ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական զինված ուժերը ամիջականորեն համագործակցելով Թուրքիայի, Պակիստանի, Իսլամական ցարայական մի շարք խմբավորումների հետ օգտվելով աշխարհակահաղական ու տարածաշրջանային շահերի, տվյալ պահին իր համար բարենպաստ դասավորվածությունից եւ ունենալով տարբեր ուժային կենտրոնների խրախուսող համաձայնեցված լռությունը ակտիվորեն չմիջամտելու համապատասխան երաշխիքներ աննախադեպ լայնածավալ հարձակման անցան Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ամբողջ երկայնքով թիրախավորելով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների մարտական դիրքերն ու հենակետերը, զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերը, Ռազմական ու Արցախի խաղաբնակչության կենսագործունեության համար առանցքային նշանակություն ունեցող յենթակառուցվածքները քաղաքացիական տարբեր օբյեկտներ։ Վերջինս առաջնահերթ խնդիր ու նպատակ ուներ կայծակնային պատերազմի միջոցով հաշված օրերի ընթացքում կոտրել պաշտպանության բանակի դիմադրական ներուժը, գravel ու ոչնչացնել Արցախի հանրապետությունն ամբողջությամբ եւ շրջանցելով ու բացահայտորեն արհամարելով բանակցային ոչ գործընթացում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները միջազգային շահագրգիռ կառույցների եւ պետությունների դիրքորոշումները, դրանցից բխող բազմակի կոչերն ու հայտարարությունները, ուժային եւ իր համար ձեռնտու տարբերակով վերջնական լուծում ապահովել տարիներով ձգձգվող Արցախյան հիմնախնդրի համար։ Պնդել թե պատերազմը լիովին անսպասելի էր հայկական կողմերի համար, եւ մենք պատրանքներ ունենք ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի տարեստարի խորացող եւ բազմաթիվ կարմիր գծեր հատող համագործակցության իրական բնույթի եւ բովանդակության վերաբերյալ իհարկե ճիշտ չէր լինել։ Այստեղ միշտ էլ մեր աչքի առաջ ունեինք հնարավոր պատերազմի վերսկսման հստակ տեսլականը եւ տարիներ շարունակ փորձեր արվում մեր պետական ու բանական շինարարությունը կյանքի կոչել դեպքերի եւ իրադարձությունների հավանական զարգացման հենց այդ հերանեկարը հաշվի առնելով ու ձգտելով ինչ որ կերպ հավասարակշռել տարեստարի ավելի ու ավելի անսահմանափակ միջոցներով սպառազինությունների մրցավազքի մեջ ներքաշված ադրբեջանի նկարտումները Սակայն ինչպես ցույց տվեցին մեզ համար աղետաբեր 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ձևավորված իրողությունները, հայկական երկու պետությունների ռազմաքաղաքական ներուժը ու այդ համատեքստում ներդրված ջանքերը իզորու չեղան կանխել եւ ամբողջությամբ զախողել ճշնամական ծրագրերը։ Պատերազմական գործողությունների վերսկսման առաջինիսկ րոպեներից ճշնամու հարձակման թիրախի ուղություններում էին հայտնվել շփման գծի բոլոր ուղությունները, սակայն առավել մեծ ճնշում վերջինս գործադրում էր ճակատային գծի հյուսիսային, հյուսիս-արևելյան ու հարավային հատվածներում։ Աննախադեպ քրակային ազդեցության պայմաններում Պաշտպանության բանակի կառավարման եւ ապահովման մարմինները, միավորումները, զորամասերն ու ստորաբաժանումները կարողացան ընդունել ճշնամական համընկրկուն հարվածները, կողմնորոշվել բարդ մարտական իրավիճակներում, դուրս բերվել ու ծավալվել կենտրոնացման ու մարտական կիրառման շրջաններում եւ անցնել կոնկրետ մարտական իրավիճակներով պայմանավորված առաջադրանքների կատարմանը։ Պատերազմի առաջին իսկ ժամերին, չնայած առանձին հատվածներում ունեցած որոշակի հաջողություններին, հակառակորդը բախվեց իր համար անսպասելի հզոր դիմադրության եւ աստիճանաբար սկսեց པարզ դառնալ, որ ինչպես փոխարվում էր ադրբեջանական քարոշչության կողմից, վերսկսված պատերազմը ամենևին էլ հեշտ ու հանգիստ բոսանք չէր լինելու։ Նշված միտումը շարունակվեց նաեւ հետագա օրերին, եւ ինչպես այսօր արդեն հաստատվել է բազմաթիվ փաստերով, ինչ որ մի պահից սկսած հոկտեմբեր ամսվա սկզբներին Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ստիպված եղավ ընդհանցող մարտերի կառավարումը հանձնել թուրքական բարձրաստիճան զինվորականներին։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, չնայած ճակատային գծի բոլոր հատվածներում ցուցաբերում էին անհատական ու կոլեկտիվ հերոսություն, գործում ճշտամական ուժերի ցամաքային եւ օթային բացահայտ գերակայության պայմաններում ստիպված էին որոշ ուղություններում տեղի տալ անհավասար ճնշմանը, ինչի արդյունքում Արցախի գնապաշտպանական ուժերը սկսեցին բախվել անհաջողությունների։ Եթե պատերազմի առաջին շրջանում հյուսիսային ճակատում ունեցած տարածքային ձերբերումները ճշտամական ուժերը չկարողացան զարգացնել, ապա նույնը չեն կարող ասել հարավային հետագայում նաև հարավարեմեցյան ուղությունների մասին։ Իհարկե, սա չի նշանակում, թե տվյալ հատվածներում մարտնչող զինվորականները պակաս ջանքեր են գործադրել իրավիճակի նման զարգացում թույլ չտալու համար։ Ընթակառակը, որոշ ստորաբաժանումներ հայտնվելով լիակատար շրջափակման մեջ, դրսևորել են հայ մարդուն եւ զինվորականին հատուկ լավագույն որակներ եւ մեծաթիվ կորուստներ պատճառելով ճշնամուն ուժերի հարաբերակցության անհավասար պայմաններում կարողացել են կատարել առաջադրված մարտական խնդիրը։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում, չնայած ունեցած կորուստներին, Բացի համազորային ստորաբաժանումներից, իրենց մասնագիտական, բարոյական ու մարդկային բարձունքի վրա են գտնվել պաշտպանության բանակի տանկիստներն ու մոտոհրաձիկները, ռետանավորներն ու հակաօթայինները, կապավորներն ու ինժեներ-սակարավորները, վերանորոգող վերականգնող վարպետներն ու ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մասնագետները, բուժծառայության ոլորտի ծառայողները, թիկունքայինները, կառավարման ու ապահովման բոլոր կառույցների ներկայացուցիչները։ Պետք է նշել նաև, որ վերջիներս չէին կարող նման ծավալով կատարել առաջադրված խնդիրները, եթե չունենային պահեստազորայինների ու կամավորների ամենօրյա աջակցությունն ու քաջալերող զինակցությունը։ Իհարկե ոչ ոք միտում եւ ցանկություն չունի նվազեցնել 2020-ի արդյունքներով արձանագրված ցավալի պարտության նշանակությունը եւ անհարկի պաթոս ու տեղի ունեցած հերոսականություն վերագրել մեր ուժերին սակայն չի կարելի նաև մոռացության մատնել այն բազմաթիվ սխրանքներն ու իրոք հերոսական արարումները, որոնք կյանքի են կոչվել մեր նահատակված ընկերների եւ մեր կողքին ապրող նվիրյալների ģերմարտկային ջանքերի եւ անսահման հայրենասիրության շնորհիվ։ Պետք է կարողանալ նաև ստապ գնահատել տեղի ունեցածը, գտնել պատճառը հետևանքային կապերի այն կորցանարար շղթան, որը արդյունքում հասցրեց այս իրավիճակին ու ազգովի մեծ կանգնեցրեց աղետալի փաստի արչև։ Կատարել հետևություններ ըստ այդ են նախանշել հետագա անելիքները ըստ առաջնահերթության։ Անվտանգային իրադրությունը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ գերլարված ու անկանխատեսելի։ Մեզ պարտադրված այս բազում մարտահրավերներին դիմակայելու եւ դրանք արժանապատվորեն հաղթարելու նախապայմանը դեռևս շարունակում է մնալ մեր բոլորիս կամքն ու համատեղ ուժերով ցակած խնդիրները լուծելու կարողությունը։ Հայ ժողովրդի իր բազմադարյա պատմության ընթացքում բազմիցս հաղթարելով ամենատարբեր փորձություններ կարողացել է նորից հառնել զարգանալ ու իր արժանի տեղը զբաղեցնել աշխարհի մյուս ժողովուրդների կողքին։ Որքան էլ ծանր է ու դժվար, իսկ կորուստներն անդառնալի, սակայն հանուն ներկա ու ապագա սերունդների մենք պարտավորված ենք լծվել համբերությամբ ու լավատեսությամբ, կամքի ու ցուցաբերելով համախմբվել ազգովի եւ համառ ու նվիրական աշխատանքով նորից կերտել մեր ապագան։ Պետք է նաև գիտակցել, որ արկա իրավիճակը դատավճիր չէ եւ հաշվի առնելով մեր պատմության դասերն ու անցյալի փորձը, համազգային ամբողջ ներուժի համախմբման շնորհիվ մենք կարող ենք ոչ միայն հաղթահարել արկախնդիրները, այլև ունակ լինել ապավինել մեր հետագա հաղթանակներին։ Հուշախբյուրի բացում Օրեր առաջ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Արաքելյան փողոցում տեղի է ունեցել Խաչքար հուշախբյուրի բացման արարողություն, նվիրված Արցախյան 3 պատերազմում նահատակված տղաների հիշատակին։ Հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրված թղամասի բազմաթիվ բնակիչներից 51-ը նահատակվել են, իսկ երկուսի ճակատագիրը առ այսօր շարունակում է մնալ անհայտ։ Հուշախտուրի բացման արարողության ժամանակ, որը ի դեպ իրականություն է դարձել թղամասի բնակիչների նախաձեռնության արդյունքում, հնչել են ելույթներ, որոնցում անդրադարձ է կատարվել պատերազմական տարբեր դրվագների, ներկաները կիսվել են հիշողություններով հարգանքի турք մատուցել զոհվածների հիշատակին։ Լսենք նախաձեռնության համահեղինակ Ջիվան Հայրապետյանին։ Ուզում եմ մեր բոլորի անունից առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնենք այդ տղաների ընտանիքներին եւ խնդրել միևնույն ժամանակ կոչ անել, որ เป զի այս հուշախբյուրը ընդունենք որպես հարգանքի, պատվի, հպարտության, հույսի, հավատի յուրահատուկ մի սրբավայր։ Հավելենք, որ Խաչքար հուշախբյուրը հայրաքելական եկեղեցու տիսական կանոններով ողջվել է Տեր Անդրեաս Քանաթավադյանի կողմից։ Ֆուտբոլի բանակային առաջնություն Պաշտպանության բանակում ավարտվել է մարզական հերթական միջոցառումը։ Զորամասերը ներկայացնող ֆուտբոլի հավաքական թիմերի մասնակցությամբ Ներզորամասային առաջին փուլը հաղթարելուց հետո, որը ինչպես հավաստում են մասնակիցները, անցել է մրցակցային պայքարի մտնոլորտում, թիմերը հանդիպել են երկրորդ մրցափուլում, որտեղ էլ հայտ են բերել հաղթողին։ Իսկ հաղթանակը որքան էլ այն փոքր թվա, միշտ էլ հաճելի ու պարտավորեցնող։ Լսենք հաղթող թիմի անդամ Արթուր Գաբրիելյանին։ Առաջնությունը անցաբարձր մագարտակով հիմնականում պայքարեցին երեակի համար մրցանակային տեղ զբաղեցնելու կապակցությամբ ու բախտ վիճակվեց մենք ճանաչվեցինք մրցաշարի հաղթող։ Շնորհակալություն հրամանատարներին մեզ աջակցելու եւ թույլատվություն տրամադրելու, որ մենք պարապենք եւ բարձր մակարդակով մասնակցենք այս մրցաշարին։ Նման միջոցառումները նպատակ ունեն կարևորել ֆիզիկական պատրաստության նշանակությունը առավել մեծ թվով զինծառայողների ներգրավել մարզական կյանքին ու կազմակերպել վերջիներիս ակտիվ հանգիստը։ Լսենք լեյտենանտ Էդուարդ Հովսեփյանին։ Մրցավարությունը կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության մարզադաշտի մրցավարների կողմից շատ բարձր մակարդակով։ Ընդհանուր առմամբ խախտումներ չեն գրանցվել, բողոքարկումներ չեն եղել։ Առաջնության ավարտին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու մարզիկները խրախուսվել են վերադաս հրամանատարության հրամանով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Նշում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Կուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել 3 երթուղիներով՝ Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներական եւ սակարավորական խմբերը մաքրել են 2465.8 հեկտար տարածք, 689.5 կիլոմետր ճանապարհ, 1940 շենք չպայթածականներից եւ արկերից 26654 պայթուցիկ օբյեկտ է հայտնաբերվել եւ ապամոնտաժվել։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրում։ Ռուսական կայսրության եւ Հայաստանի Հանրապետության գեներալը Ռուսական եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության ռազմական գործիչ Պավել Մելիքշանազարյանը ծնվել է 1854 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքում։ Տեղի ուսումնարանն ավարտելուց հետո սովորել է Թիֆլիզի դասական վարժարանը, ապա Ստավրոպոլիս պայական ազնվականական ուսումնարանը։ Ծառայությունը հեծելազորային գնդում սկսվել է 1873 թվականի հոկտեմբերի 12-ին։ 1883 թվականի մայիսի 15-ին արժանացել է պորուչիկի, 1887 թվականին շտաբ կապիտանի, 1891-ին կապիտանի, 1904-ին գնդապետի կոչման։ 1891-ից 1899 թվականներին եղել է էսկադրոնի հրամանատար։ 1899-ից 1903 թվականներին կայսր Ալեքսանդր III-ի անվան Երիասլավյան 46-րդ գնդի հրամանատար։ 1903-ից 1907 թվականներին 54-րդ հեծելազորային հրետանային գնդի հրամանատար։ 1910 թվականին արժանացել է գեներալ մայորի զինվորական կոչման եւ արձակվել պահեստազոր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին զորակոչվել է զինվորական ծառայության եւ մինչեւ 1915 թվականը ծառայել Կովկասյան զինվորական օկրուգի շտաբում։ 1915 թվականին նշանակվել է Կովկասյան ռազմաճակատի թիկունքի պետ։ 1917 թվականին ռուսական Կովկասյան բանակի փլուզումից հետո գործում մասնակցություն է ունեցել հայկական առանձին կորպուսի կազմավորման աշխատանքներին։ 1919 թվականին նշանակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության զինվորական դատարանի նախագահ